บุ๊กทูสี่สิบแปดยอนจจูฮัิกิจกรรมระหว่างการพักร้อนคคิวาจ休暇中の活動หาดทรายสะอาดไหมฮาามเบะะว浜辺は綺麗ですかเล่นน้ำที่นั่นได้ไหม そこでは泳げますかそこで泳いでも危なくないですかここでビーチパラソルをレンタルできますかここでビーチチェアをレンタルできますか ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับここでボートをレンタルできますかผมอยากเล่นกระดานโต้คลื่นサーフィンがしたいですผมอยากดำน้ำスキューバーダイビングをしたいですผมอยากเล่นสกีน้ำ水上スキーをしたいです ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับサーフボードをレンタルできますかขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับダイビング用装備をレンタルできますかขอเช่าสกีดำน้ำได้ไหมครับ水上スキーをレンタルできますかผมเพิ่งเริ่มหัด私は初心者です。 ผมพอเล่นได้私は中級ですผมเล่นได้ดีมาก私はベテランですสกีลิฟต์อยู่ที่ไหนสีลิฟต์はどこですかคุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่าสกีを持っていますかคุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม スキー靴を持っていますか